por mi ausencia no lo notaron. Como Jesús y su verdad yo fui rechazado. El que no esté firme pues que apriete. Y si no también con ellos vete. Aguante el fuerte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. No temeré mal a alguno. Aunque los cantazos y las pruebas la sean más fuerte. No va a sumarme ninguno. Aunque en contra mía se levante guerra. Si estoy aquí es porque lo ocié, lo trabajé, lo sudé, a nadie le envidié. La corona aunque muchos metieron el pie, de no ser nadie, ser de los primeros diez. Y eso no me quita lo de humilde, vino con los míos siempre firme. Me despegué de lo que no sirve, no celebren aún es el tiempo de irme. Soy el 23 por 9, 5 el NBA, mentality de mama como si estuviera en playoff. Carbon en la marca, pa' siempre se queda el sello. Ah. Ah. Apretamos. Muy fácil. Siempre ando con Dios sin miedo al diablo. Fariseos se estremecen cuando hablo. Oh Lord, perdonale su vocablo. Mueren intentando imitar a Paz Oh, oh Lord, ilumínalo, elimina su maldad. apuestan avistamiento quiera yo trayendo verdad. El corazón del hombre endurece exceso de frialdad. No sigan buscando ánimo, mejor busca la eternidad.